Järby, Lonner, Siverbyar och Barjar Tågerstäck och Fille och kirger och kärger Elögda sväll och pojkar ska just som stajer sig till Järby pojkar fria bort i bäck och till Tina Kväll och lyck på kammaren och vänta och flina När de mörer pojkar komma gångande på från Movatel Är jag först gången alltså Erik och Olle Sörjärvi låt och sen kom Örja Sals och Maggasberg och Tralle efteråt. Ja, de kom Kaller, Anders, Nispers, Erik och Solan så filén. Men Tobbe fick första nema an för han kände sig ju som lite klen. Mia Alexandra Blomstedt och ingeborg Ingeborgsbritta Kryp ihop och glutte på gardina och titta Om det kom någon pojk och hälsar på dem nu ikväll Leksands för mörkling som hungriga myggar Letar efter gårdar och retoriska glickar Men alls, till avund en fårskinnfäll En tacka vet dessa Rättvikspojkar är väl just som saker är Som Långskestin och Glutte vågar dina en gång till och Jonan danser både vals och polska som är sammanställd gardist. Sanningen sanna, när otänkt och du det utan och sist. Ibland så kan det hända att det kom några drantar pojkar, slänger näbb som slarviga vantar Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stö Salorna som en gräns mellan säcknom Hon rantat att sig så kan den få sig upp släcknom Ibland så kan det hända att någon järvi folk blir ganska mör Men när sinne rymper dess skalle som armar som en björ Då inte välte kom till vägen fån och klocka som är skör Men kom man bara borta käll om Kalle då är han så vår väldigt snäll och len och mjuk så källor säger att han är som man skulle vara utan flanell. Tuppen satt på branschen, tja och kuckade kuar. Pojkar och gäspade från tätänkta fruar. Sola står på S.O.S varje rund och grann och styr. Ni ängsanna och tittar noga, Jona vill klå du, men ändå är du glad du, tinna vansklig och nå du. För Jona är en riktig karl man är flut. Ja, nu varför dock så gifter dem sig både Anna och Kristin. Demma vitt är det vintern får, det får jag aldrig Och vi man som kunde inte klå skål i Brunbål. Nu trallar vi, trallalalalalalalalala. pojkar är väl du som saker är sa Blomkestin och glötte på gardina en gång till Och Jonan dansar både vals och polska som en sammanställd gardist sa ni yxarna rör och tänk på laddudans det utan åker sist Så, tack så mycket, tack så mycket nu ska vi få se på några vackra rätter och flickor och pojkar som ska dansa. Tack för mig!